पोइ जेकॾहिं उन खां पोइ जो अव्हां वटि चिटा दलील आया इस्लाम खां थिड़ंदो त ॼाणो त अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे